بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد neka je neizmjerna hvala uzvišnom Allahu, njega veličamo, slavimo i od njega pomoć i utočište molimo. Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da je samo Allah Bog i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Draga braće i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli i na večerašnju redovnu tribinu Subulu Selam, na kojoj ćemo večeras govoriti o propisnom odijevanju žene muslimanke i muškarca muslimana kao preduslovu za zdravo i uspješno društvo. Govoriti o ovoj temi je vrlo značajno zato što vjerovatno ste i vi postavljali sebi pitanja i večeras ćemo upravo tragati za odgovorima. Od kada čovjek nosi odjeću? Zašto jedino čovjek šije odjeću? Ako ste se pitali, a volio bih večeras da posebno tragamo za ovim interesantnim pitanjima koja će nas dovesti do isto tako vrlo interesantnih odgovora. Kako je onda dužnost muslimana i muslimanke da se odijevaju i oblače kada izlaze na javna mjesta i zbog čega je ovo važno za zajednicu muslimana ili za društvo uopće. Prvo pitanje, od kada čovjek nosi odjeću? Ili šta je uzročnik da jedino čovjek ima potrebu da nosi odjeću? Odgovor nalazimo u plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu, kada uzvišeni Allah govori o prvom čovjeku i prvoj ženi koje je nastanio u džennetu i podario im potpunu slobodu. Fekula minha ragadan hajthu ši'tuma i jedite u njemu odakle god i šta god hoćete. Dakle, Allah je dao slobodu Ademu i Havi ali im je dao samo jednu zabranu. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ I nemojte se približavati ovome drvetu. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Pa da budete od onih koji su sebi nasilje ili nepravdu učinili. Šta se desilo? Kada su Adem i Havva na nagovor šeitana, prokletog, la'anatullahi alejh, oprobali plod drveta, jer on im je kazao ako budete pojeli to drvo postaćete meleki ili vječni i dobit ćete neprolaznu vlast. Kakav je čovjek, eto vidite od, od tog prvog trenutka kako je uspio na vrlo interesantan način da ga šeitan zavede. Oni su oprobali plot tog drveta i kao posljedicu imali su da su im se ukazala stidna mjesta. I onda su Adem i Hawa od osjećaja stida počeli se pokrivati lišćem džennetskim. I pogledajte šta uzvišeni kaže. Ja beni Ademe, kad enzelna alejkum libasen juvari sevatikum variša, wa libasu takva zalike hajri. O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća čestitosti, odjeća bogobojaznosti. To je ono najbolje. Ovo je prevod značenja 26. ajeta sure El-Araf. Dakle, iako su bili u džennetu, ali naš praotac i pramajka Adem i Havva bili su obdareni stidom i čestitošću i pokrili su svoja stidna mjesta milošću Allahovom. Jer opet je Allah dao odjeću. I ono što evo dobijamo kao odgovor, jedino je čovjek. A kad kažemo čovjek, mislimo i na muškarca i na ženu. Jedino je čovjek dužan sebi da šije odjeću. Pogledajte kako je Allah dao pticama perje, životinjama krzno, ribama je dao zaštitu. Dakle, e, sve, sva druga stvorenja imaju nešto čime se štite i od toplote i od hladnoće. Jedino je čovjek dužan i ovo nas stvarno potiče na interesantno razmišljanje, jedino je čovjek dužan da sebi šije zimsku i ljetnju odjeću kako bi zaštitio svoje tijelo i od hladnoće i od toplote i kako bi zaštitio tijelo od pogleda drugih. Dakle, da bi zaštitio svoja stidna mjesta. Odjeća koju čovjek nosi treba da bude Dakle, pokrivka, zaštita, ali isto tako i predmet uljepšavanja i ono što kuranski ajet ističe odjeća čestitosti je za našu dušu straža na vratima bolesti srca i duše. Jer oko što ne vidi, to i ne poželi. Vrlo je važno zaštititi se pogotovo od oka, od osobe koja nema iskrene niti dobre namjere. Kao što je tijelo izloženo različitim utjecajima, dakle i vrućine, i hladnoće, i bolesti, i duša je izložena utjecajima kao što su zavist, mržnja, gibet, sumnja. I od jednog i od drugog, dakle, Allah Đelešanuhu je dao zaštitu. I zato je važno da se okitimo odjećom i ovom fizičkom i odjećom bogobojaznosti i čestitosti kako bi zaštitili i tijelo i dušu jer je čovjek, opet dakle i žena i muškarac, oni su stvoreni od tijela i duše i trebaju voditi računa da zaštite i jedno i drugo. Draga braćo i cijenjene sestre, promišljajući o ovoj temi, mi zaključujemo da je taj propis pokrijevanja tijela usklađen upravo sa potrebama ljudske prirode s ciljem zaštite moralnosti kao bitne pretpostavke za krepostan život, u konačnici sve to s ciljem da uzvišeni Allah bude zadovoljan sa svima nama. Ovaj propis prati ljudsku povijest, večeras jasno pratimo taj slijed, dakle od prvog čovjeka i prve žene i tako će biti ako Bog da sve do sudnjega dana. Znači o ovoj temi treba govoriti da bi što veći broj našeg svijeta razmišljao prije svega, a da bi nakon toga vrlo jasno imajući cilj da postigne Allahovo zadovoljstvo, usmjerio se prema oblačenju odjeće sa kojom se postiže Allahovo zadovoljstvo. Pogledajte kako nam Kur'an govori da vodimo računa o pogledu, a vidjet ćemo onda i kako da vodimo računa i o odići. U suri En-Nur uzvišeni kaže, u prevodu značenja od 24. do 31. ajta, A reci vjernicama, neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje. I neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima. U suri El Ahzab, u prevodu 59. ajeta uzvišeni kaže O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika – neka spuste haljine svoje nizase. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostanje. Postavlja se pitanje šta je to hijab? Svi ste vi čuli za taj termin, dakle on je arapskog porijekla. Šta je to hijab? I možda večeras da aktualiziramo da li je hijab samo bitan, jer nama je asocijacija odmah za propisno odijevanje žena. Da li se on odnosi i na propisno odijevanje muškaraca? Hidžab je primarno islamska nošnja žene muslimanke i on predstavlja štit. Hijab je na arapskom zastor. Nešto što prekriva, što zaklanja. A hijab podrazumijeva ono što prekriva ženu i njena stidna mjesta, štiti njeno tijelo od stranih pogleda i ne dozvoljava strancu da vidi ljepote i oblik ženskog tijela. Hijab je najuzvišeniji slogan koja žena može izreći jer je hijab za ženu kao što je školjka za biser. Školjka čuva biser. I vrlo opisno, danas se to može napraviti one animacije, kada imate dva lizala, jedno koje je umotano, zaštićeno, i drugo koje je odmotano, koje je izloženo i muhama i raznim drugim prenosiocima raznih virusa i nečistoća koje biste vi uzeli da upotrijebite. Dakle, hijab za ženu muslimanku jeste zaštita. Jeste kao školjka za biser koji čuva ljubomorno ljepotu bisera koju ne smije svako vidjeti. Jer lopov i onaj sa lošom namjerom poželit će nešto drugo. Zašto, postavljamo pitanje, zašto je važno govoriti o ovoj temi i zašto hijab? Hijab je naredba od Allaha Đelešanuhu da bi se zaštitila žena muslimanka od pogleda muškaraca i da bi bila sigurna. Zato što je Allahova zaštita na taj način obećana. Kedalike ju'rafne fela Tako će biti prepoznatljive i neće napastovane biti. I hijab je u konačnici način da se razlikuje žena muslimanka od drugih žena i da svoju ljepoti i čari pokazuje samo bližnji, o kojima Kur'an govori kome je dozvoljeno, pred kim je dozvoljeno da žena bude otkrivena. Vjerovatno sestre muslimanke pitaju koliko je hijab ili islamsko odijevanje obaveza. Ono što evo večeras želimo potpuno jasno istaći jeste da je to stroga obaveza, farz, svakoj punoljetnoj, pametnoj ženi muslimanki. Svaka punoljetna, žena muslimanka dužna je da se propisno oblači, a o svim segmentima, ako Bog da evo ukazat ćemo večeras, ja se nadam, inša Allah, da će ovo potaknuti, pogotovo naše sestre, da razmišljaju o ovoj temi, a bit će podrška našoj braći da upotpune kućni ambijent. Jer sve dotle dok naše majke, naše hanume, naše sestre, naše kćerke i naše unuke ne budu propisno odjevene. Izložene su ogromnoj opasnosti i rizikuju da umjesto milosti i Allahove pomoći zadobiju njegovu srđbu i kaznu. Koji su to osnovni principi? I šta je to što bi žena muslimanka trebala da pokrije. Treba voditi računa da pokrije svo tijelo, ne smiju se ocrtavati oblici njenog tijela i garderoba ne smije ličiti na garderobu muškaraca. Dozvoljeno je samo da se vide lice i šake. Kako doći do željenog cilja? Kako postići upotpunjeno lijepo islamsko odijevanje? U svim dijelima, draga braći i cijenjene sestre, najvažniji je nijet. Na prvom mjestu jeste dakle da to želimo iskreno učiniti u ime Allaha, da se pokorimo njegovoj naredbi i ono što je dakle, vrlo važno da na taj način postignemo njegovo zadovoljstvo i njegovu nagradu. Ako bi kojim slučajem muslimanka se pokrila zato što je na to natjerao otac ili muž, a u srcu prezire hijab, onda to doživljava kao nepravdu i onda ona neće postići nagradu niti, niti cilj koji se treba postići sa hijabom. Innamal a'malu bin nijat, poslanik sallallahu alaihi kaže, u istinu se sva djela vrednuju prema nijetu. I na prvom mjestu moramo očistiti svoj nijet, ako želimo pogotovo dugoročno, da to djelo traje i da postiže e, svoj cilj. Drugi korak na putu ka ispravnom odijevanju jeste znanje, jer Buharija je jedno poglavlje naslovio el ilmu qabla al qawli wal amal znanje prije riječi i djela. Dakle, da je vrlo važno da se informišemo, da čitamo, da razmišljamo, da pitamo, da spoznamo zbog čega je to vrijedno i važno. I naravno da ćemo crpiti svoje znanje iz izvora koji su temelji naše vjere, to su Kur'an i sunnet. I kroz te argumente onda ćemo toliko imati smireno srce da ćemo shvatiti da gospodar nas najbolje poznaje, stvorio nas je i sve što je potrebno za naš uspjeh nam je podario. Sad je pitanje hoćemo li se mi pokoriti ili ćemo nepokorni biti. Onaj ko spozna da je hijab propisno odijevanje muslimanke i muslimana stroga obaveza, a ne bude se pokorio tome, a spoznao je, onda tek ima još teže posljedice, jer zasigurno da je to nešto što ga onda stalno i svakodnevno odvodi od Allahove milosti. Na trećem mjestu jeste ljubav. Ljubav je glavni motiv. Najsnažniji motiv koji nas pokreće prema svemu što je pozitivno i dobro, tako da je i za ženu muslimanku najvažnija ljubav prema hijabu, kao što je bila ljubav prvih generacija žena muslimanki. Jer je Alija ibn Ebu Talib upitao svoju suprugu, kćerku poslanika sallallahu alaihi ve sellem Fatimu radijallahu anha šta je najdraže ženi vjernici da vi danas pitate svoje hanume da mi upitamo danas svoje hanume šta je najdraže ženi vjernici testirajte malo čije hanume nisu večeras ovdje a evo večeras naše sestre koje su tu da ih pitamo šta im je najdraže Ona je odgovorila vrlo interesantno. Kaže da je ne gledaju strani muškarci, niti da ona njih gleda. Ako se žena posveti svom mužu i svojoj porodici i muž se veže za svoju hanumu i za svoju porodicu, onda se bave onim što je pozitivno, dobro i korisno. Ukoliko se desi suprotno, Evo imamo situaciju u našoj zbilji i okruženju šta se dešava. Toliko brakova razrušeni, toliko nesretnih porodica, toliko nestabilnih porodica, toliko neuravnotežene djece, neodgojene. I onda se mi pitamo šta se desilo sa ovom ljubavlju prema čestitosti kod naših porodica. Međutim, nama su 40 godina ispirali mozak da treba osloboditi oslobađanje žene muslimanke i od hijjaba i od porodice i po znacima navoda da dobije slobodu. A oni su je daleko više zarobili jer su ponudili ženi da i ona radi i onda kad žena ujutru mora da ustane i nedovoljno ispavana 8 sati da radi na postu, vrlo teško da ta žena može biti onda uspješna i supruga, i majka, i sestra, i kćerka ili komšinica, sve ono što podrazumijeva. Dakle, ovdje ne krivimo naše sestre muslimanke, nego je kompletan ambijent ili društvo doprinijelo, nažalost, otuđivanju. Ono što je važno jeste da mi sada postepeno govorimo o ovome kako bi žena muslimanka ponovo razmišljala o hijabu kao zaštiti svoje čestitosti, časti, čistoće, zaštiti njene porodice i, i njene djece i da će to biti svjetlo koje je spašava od tmina nevjerovanja i griješenja. Jer punoljetna muslimanka pametna sve dok hoda otkriveno ona je griješna i izložena velikoj opasnosti jer nije u okrilju Allahove zaštite i milosti. Kada se postavi pitanje šta je to avret ili stidni dio tijela koje žena i muškarac trebaju pokriti. A iša radijallahu anha prenosi da je jednom njena sestra Esma posjetila dok je poslanik sallallahu alaihi veselem bio kod kuće a imala je na sebi prozirnu haljinu. Poslanik sallallahu alaihi sellem se okrenuo od nje i rekao je O Esma, kada žena dostigne pubertet, to jest kada dobije prvu mjesečnicu, nije dozvoljeno da otkrije bilo koji dio osim ovog. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao na lice i ruke. Ovu predaju bilježi Ebu Davud. Definicija onoga što čini lice može se naći u drugom hadisu, dakle da tačno znamo šta je to. Poslanik Ali Selam je prešao rukom od čela do brade i od obraza do obraza, kako prenosi Ebu Davud. I uši, dakle, moraju biti pokrivene jer one nisu dio lica nego dio glave, jer poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao dva uha su dio glave kako prenosi Tirmidi. Danas, nažalost, desilo se nešto što je tamam nakon pozitivnog širenja među muslimankama hidžaba. Nekoliko osoba se pojavilo na televiziji koje su umjesto mahrame propisno pokrivene počele nositi nekakve turbane i onda otkrivale i svoje naušnice i većina žena je onda vjerovatno kao uzor uzela njih i zamislite koji će to biti grio, grijeh na njima. Jer onaj ko bude sebe da se proširi hajr, imat će udio u nagradi za hajr koji drugi budu učinili, kako kaže poslanik sa selem. Ko uvede jedan lijep običaj u islam imat će nagradu kao i svi oni koji ga u tome budu slijedili. A onaj ko uvede nešto loše imat će kaznu za sve one koji ga u tome budu slijedili. Dakle, desilo se da su onda počele žene muslimanke nosati turbane nekakve i usku odjeću koja ističe obrise njihovog tijela i nažalost preko pantalona nekakve ponovo mini suknje koje predstavljaju onda nakaradu od odijevanja, jer žena muslimanka vidjeli smo da dakle treba nositi široku, neprozirnu odjeću koja ne privlači ni svojim bojama, niti će koristiti mirise kada izlazi vani, da ničim ne bi privlačila muškarce, nego da to bude njoj kruna, zaštita, da to bude taj dio školjke koji će nju kao biser štititi, a ne ne daj Bože kao što se dešava danas, da se našminkaju, da istaknu još više i oči i usne i miris da koriste, ali da stave mahramu ili, ili taj turban, onda opet nismo postigli željeni cilj. I ono što evo lagano sam ostavio kroz savo ovaj govor i za muškarce se isto to odnosi. Da ne smiju nositi usku odjeću. Ali pogledajte danas ko kreira modu savremenu i trendove koju, koje slijede, nažalost, i muškarci i žene i muslimani, dakle nisu imuni ni na istoku ni na zapadu. Obično su to osobe koje su negativnog usmjerenja, najčešće homoseksualci, koji su sad izmislili da naša omladina i naša djeca kupuju već poderane hlače. Vi vidite dosta naše omladine koji kupe poderane pantalone. Mi smo nekada kad vidimo nekoga koji je u poderanim hlačama smatrali siromahom kojem treba pomoći. A danas skupo plaćaju te poderane hlače. I što je najgore uske. I jedna doktorica je lijepo primijetila koliko je ova moda nakaradna. Da su na djevojke djelovali tako da otkriva bubrege i jajnike, dakle dio koji obavezno žena treba utopliti i zato nažalost danas imamo dobar dio žena koje uopšte ne mogu trudnoću normalno iznijeti jer nisu zdrave. Jer nisu zdravim životom od djetinstva i mladosti živjele da bi bile spremne na majčinstvo na adekvatan način. I koliko je muškaraca koji tako uske hlače nosaju, što je za muškarca, kako je ona rekla, umjesto da određene dijelove muškog tijela oslobode i da bude široka odjeća, muškarci to stegnu i nažalost i dešava se i kod muškaraca dosta devijacija da su uopšte nesposobni za reprodukciju i to je, nažalost, pogledajte kako neprimjereno odijevanje može da ostavi ogromne, ogromne negativne posljedice na kompletnu zajednicu. I ono što je za nas vrlo važno, dakle, kada razmišljamo o avretu žene, rekli smo da je to čitavo tijelo, sem lica i ruku, šaka, a da je kod muškarca avret od pupka do ispod koljena, do koljena, dakle to je dio koji se obavezno treba pokriti, ali da je vrlo važno da muškarac isto kada izlazi vani nosi široku, neprozirnu odjeću i da na taj način pokaže da on nadilazi ove prolazne trendove, nego da su mu Allahovo zadovoljstvo na prvom mjestu Allahovo zadovoljstvo i želja da postigne njegovu milost i oprost. Ono što e, nas poslanik alaihi salatu wasalam svojim primjerom uči i vidite kako to Kur'an govori i reci o vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizasi. Dakle, poslaniku alihi selam kao uzoru svih muslimana je bilo prvo naređeno da to prenese svojim ženama i kćerima. I zato je važno da oni koji idu u džamiju, oni koji obavljaju pet vakata namaza, da oni budu najljepši uzor. Da mi pokažemo da mahrama ne predstavlja ako je, ako je žena pokrila svoju kosu, da nije pokrila svoje oči i da ništa ne vidi i da nije pokrila svoj mozak i da njime ne razmišlja. Baš suprotno. Žena koja je pokrila svoje stidno tijelo, svoj avret, ona će u stvari tek biti slobodna da se usmjeri prema onome što je pozitivno, korisno i dobro i da će na taj način biti zaštićena, da će biti prepoznatljiva. Međutim, pogledajte zbog ostataka jednog sistema koji je bio ranije, da i u Bosni i Hercegovini ponovo donose se određeni pravilnici gdje se ženama pokrivenim sputava njihovo pravo na slobodu izbora, njihovo pravo da izaberu kako će odjevene biti, dakle da se pokore svome gospodaru i sve je to radi predrasuda. Ovo je sada imperativ nama da se borimo, da našim primjerom, našim ponašanjem, našim obhođenjem, našim obrazovanjem, znanjem i pozitivnim djelovanjem, aktivnošću, pokažemo da mahrama nije nikakav nazadluk. Jer oni kažu to je zaostalo. Međutim, otkrivanje tijela je još zaostalije. I vjerujte mi, ovo što sad rade ženama, da im donose trendove da što veći dio tijela otkriju. Nije problem, vjerovatno ste čuli, da, da je napravljen snimak sutkinje koja je pored prozora u jutarnjim satima potpuno gola, vježbala ujutru i to sudu nije bio problem. Ali je problem ako je žena potpuno pokrivena. Pokrivanje datira od prvog čovjeka i prve žene, da povežemo i početak i kraj. Jedino životinje ne nose odjeću. Čovjek nikada neće biti pod znacima navoda napredan, jer nikada ne može sve baš skinuti da bude napredan kao životinja. Mi kao muslimani i muslimanke ne želimo se spuštati na nivo životinje. Mi želimo biti dostojanstveni, želimo biti čestiti, želimo biti zaštićeni, želimo jasno biti prepoznatljivi po onome što je dobro, da pokrijemo stidni dio tijela kako bi zaštitili i sebe i druge. Jer na taj način kada žena muslimanka izađe propisno odjevena, ne skreće pažnju na sebe, bit će prepoznatljiva i neće biti napastovana. U suprotnom, kada žena izađe utegnuta i kada otkrije sve ono što je Allah dao, ona baš izlaže sebe opasnosti da bude napastovan I ono što još za kraj želim kratko napomenuti kao interesantan dio dijaloga između čovjeka iz Velike Britanije koji je muslimanu postavio pitanje zašto se vi ne rukujete sa svojim E, zašto se ne rukujete sa ženama, sa muslimankama? On mu je na pitanje odgovorio pitanjem. Kad si se ti posljednji put rukovao sa kraljicom? Uh, kaže, kod nas ne može baš svako do kraljice doći. Ona ima posebnu zaštitu i posebna je. Samo oni koji su bliski kod nje, oni se mogu sa njom rukovati. I onda mu je on odgovorio i mi na sestre muslimanke gledamo kao na kraljice. I sa njom se ne može svako rukovati, nego samo oni koji su bliski. Otac, brat, muž, sin, amidža, dajđa. Dakle, to je krug koji može doći do nje. Ako žena dozvoli da ne bude kraljica, onda je sama sebe srozala. Mi želimo da žena bude kraljica, želimo da žena bude zaštićena, želimo da žena bude ta koja će s Allahovom pomoći imati stid. Ono što je najgore, što je izgubljeno sada u našim porodicama jeste stid. Omer radijallahu anhu je rekao, onaj ko se postidi, sakriće se. A onaj ko se sakrije, pobojaće se. A onaj ko se poboji, zaštitit će se. Pogledajte kako je sve uzročno, posljedično povezano. Ukoliko ne budemo imali stida, onda će se lagano izgubiti potpuno. I vidite, i ta porodična i harmonija i uopšte odnos koji bi trebao prije svega u porodici da vlada. Zato se danas dešava, nažalost, da su kćerke obnažene pred svojim očevima u toku ljeta, da, nažalost, uopšte nema stida, nema osjećaja, što je vrlo, vrlo opasno. 1. februar je od 2013. određen kao svjetski dan hijjaba i evo neka i ovo bude naš doprinos da podignemo svoj glas protiv sramnih odluka i zakona koji diskriminiraju, ignorišu, ponižavaju i sigmatizuju ženu koja je odlučila da svojim hijabom potvrdi svoj identitet. Istovremeno imajući u vidu sve probleme sa kojima se susreću, podržavamo svaku ženu koja svoju odanost gospodaru iskazuje na način što se pokriva hijabom. Molim Allaha Đelešanuhu da naše majke, naše sestre, supruge i kćeri sačuva u okviru čistog islamskog morala i molim Allaha da sačuva naše društvo u onome što je hajr i što je dobro i da sve više naših muslimanki, ako Bog da prihvati hijab kao svoj životni odabir, mi smo prije neku noć u našoj džamiji imali jedan lijep povod da jedna mlada naša sestra odlučila se od te noći nositi hijab i kako je to interesantno. Što god više čitamo, što god više saznajemo, što god više razmišljamo, to smo bliže toj odluci. Zato ja molim Allaha da naše majke i naše sestre učvrsti na pravom putu, da nam svima omili i muškarcima da ne nose više uske farmerice, pogotovo da ne nose nipošto poderane farmerice, nego da nose široke hlače, da nose dakle odjeću koja će pokrivati njihova stidna mjesta, da budu slobodni, sretni i zadovoljni u onome što, što predstavlja Allahovo zadovoljstvo, i evo ja se nadam da će ako Bog da i ova naša večerašnja tribina makar dio doprinijeti da kroz praćenje svega onoga što hijab za nas znači, da ćemo puno više razmišljati sad kad odemo u trgovinu šta ćemo kupiti, šta ćemo odabrati i da li u tome možemo serbez lije poklanjati. Mene su upozorili, pošto ja u toku Ramazana ne znam šta se dešava na mahfilu kod žena. Kaže, dragi Efendija, dođu žene u kratkim suknjama. I kad ode na seđdu, otkrije joj se noge pozadi. Čak žena pred ženom, to je ružno. Kratke majice, do pola leđa se, kaže, otkrije. Kod muškaraca zna se desiti u trenerkama da dođu i onda se, da izvinete, otkrije, majica se povuče gore, otkrije se. Dakle, vodimo računa da kupujemo sebi široku, komotniju, udobniju, ljepšu, odjeću koja će biti odjeća bogobojaznosti, koja će nam pomoći da i ovu odjeću bogobojaznosti upotpunimo i čednosti, jer kako je lijep osjećaj kad si opušten i ne razmišljaš da li će ti se kratka majica povući i otkriti određeni dio tijela. Kako je lijepo kad je insan opušten, a nikada tekstil nije bio jeftiniji nego što je danas. Nikada. Ja sam rođen 69. godine. Kako smo kao djeca kad smo išli u školu bili zadovoljni sa jednim komadom garderobe i čitavu godinu je nosaš, opere se, osuši se i nosaš. A danas od malog djeteta kad se tek rodi koliko mu se nakupuje kompletića i nikada nije bilo jeftinije i pristupačnije, ali nikada nakaradnije garderobe nego nego danas. Zato molim Allaha da između dobra i zla uvijek izaberemo ono što je dobro, da između onoga što će nas približiti Allahu i udaljiti, da uvijek izaberemo ono prvo što će nas približiti Allahu i njegove milosti i posebno opet još jednom na kraju molim Allaha da sestrama našim omili hijab, da budu čestite, čedne, da budu zaštićene, prepoznatljive i da budu, ako Bog da spašene i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Draga braći i cijenjene sestre, ja znam da je ovo tema koja s jedne strane je malo bolna, jer ipak je veći dio našeg društva se udalio od ovoga. Ja znam da ima puno muslimana koji klanjaju pet vakata namaza, ali njihove žene i njihove kćerke nisu pokrivene. Ja znam da ovo ne može preko noći, da nije to jednostavna odluka, ja imam primjera ovdje u našem džematu tako čestitih, tako aktivnih žena, stvarno aktivni. Sve što se u džami pokreće, one se uključuju. Ali ne mogu još šeitanu da slome noge, neće da se još pokrije, pa molim Allaha da im omili, da, da ipak to shvate da je to njihova odjeća, da to čini njih. Međutim, mnogi se boje, kažu kako će na poslu reagovati. Većina naših sestara koje su se pokrila, a mi smo ovih protekli nekoliko godina imali, hvala Allahu, u prošloj godini čini mi se negdje desetak do petnaest sestara koje su se pokrili u toku godine. Intenzivno radimo na tome i naše starije sestre i mlađe, dakle sve generacije, ove starije kažu pa kako ću ja kod doktora? Jedna je imala tu dilemu. Jel mi dozvoljeno kad se pokrijem da me onda doktor pregleda? E ono što smo rekli, dakle nijet, pa koliko je važno i znanje i koliko je važna ljubav. Ako ovo troje ne spojimo, onda nećemo ni postići željeni efekat. Dakle, vrlo je važno da se raspitamo, da saznamo što više. Nemojte se stiditi da pitate. Ja ću sad, evo, dati šansu, ako neko ima pitanje, da postavi, slobodno pitajte. Naše sestre mogu napisati pitanja pa ubaciti u sandučiće. Ako ne večeras, onda sljedeći put bit će Hamid defendija, pa da odgovori. Hajmo pokušati da pomognemo jedni drugima. Jer ovdje je glavni cilj da naše društvo, ja se sjećam kad smo mi prvi put u osnovnoj školi na Kalibunaru, većina čak i efendija i profesora u medresi sugerisali su svojim čerkama da se pokriju tek kad završe osnovnu školu. A vi znate da je dužnost muslimanki da se pokrije kada? Prije nego što postane punoljetna. Kada počnu da joj se ukazuju obrisi tijela kada iz djevojčice prerasta u, u djevojku. I daleko je bolje kad se što ranije pokrije, onda će se naviknuti i to će daleko lakše biti. I kad se moja kćerka odlučila da se pokrije, u sedmom razredu osnovne škole, prije nego što je postala na dvije, tri godine punoljetna, to je bilo čudo, pa što ste ranije, pa je to prerano, pa... Allah je dao, evo mi smo prošle godine imali šest, čini mi se, maturantica. Šest djevojčica koje su neke od petog razreda, to se lagano onda pomjera. I evo sad već imamo nekoliko te naše djece iz Mekteba koje se djevojčice pokrile od malih nogu. Većina kaže, jedna je govorila ja ću kad pođem u srednju. Pa onda kad je krenula u srednju, kaže ja ću kad krenem na fakultet. Pa ha, pa ha, pa I onda šeitan što god dalje to ide. To je isto kao momak i djevojka kad se ne ožene dok još neke stvari ne znaju. Kasnije što god više saznaju nikad ga natjera da se oženi ili da se uda. Dakle, bolje je što prije. Lakše je, ljepše je. I onda kad se naša djeca naviknu od malih nogu na hijab, jedna je djevojka, djevojčica u petom razredu, pitala babu i njem babo je, dakle učen, ali ona je išla kod nas ovdje u Mekteb, kaže on, pa da joj nije rano. Pa Allah te pomogao, ja sam mu savjetovao, podrži je, to je super, riješit ćeš se, jer kad se ona pokrije od petog razreda, ti si kao babo i majka riješili ste se ogromnog, ogromnog problema. Jer svaki izlazak žene muslimanke koja je punoljetna iz kuće, a nepropisno odjevena, ona rizikuje ne do da joj se šta dogodi da pogine. Da bude daleko od Allahove milosti. Jer vidite, to je naredba, nije to bilo šta. Reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste vela svoja niza se. Dakle, to je naredba da se pokriju. I to nije sad pitanje hoću, neću. I onda kada se dogodi, ja sam šitao studiju čak prije 90. godina, da u Njemačkoj veliki postotak žena strahuje da izađe u toku dana da prođe kroz parkove. A znate zbog čega? Jer, kaže, ima puno manijaka koji u toku dana napadaju žene i napastuju ih, siluju u parkovima. I sjećate se oni filmovi koji su snimani, onaj, e, kako ih oni zovu, serijski ubica. Da siluje, pa onda na kraju ubije, pa jednu, pa drugu ženu, pa treću, a sve su to, je li jedna bila propisno odjevena? Nego sve jedna bila utegnuta i da izvinite ono što se kaže na izvolite. I onda se čude zašto, kao zašto su muškarci takvi, pa zvižde za njima ili, ili se neprimjereno ponašaju. Mi smo rekli što oko ne vidi, to srce ne poželi. Vi možete u frižideru imati super neki jogurt, ali ga niste vidjeli i samo otvorite tamo kad pronađete prošao mu rok. Ej, a ti taman poželio bio, ali nisi ga vidio. I samo zato što nisi vidio, nisi ga ni uzeo. Dakle, e, mnogo šta, koliko je važno zaštititi od očiju. Što ne vidiš, to i ne poželiš. A što vidiš, bez obzira koliko god mi glumili, Znate, ima ona jedna priča kad je ovaj jedan glumio pobožnjaka, ovaj drugi i kaže onaj da će se otkrit e, na način da, da će se dogoditi nešto što će pokazati i ovaj što je bio pobožnjak kad je vidio neprimjereno odjevenu ženu nije baš reagovao kako treba. Dakle, pao je na, na ispitu. Prvi pogled je dozvoljen, ali vidite, odmah se naređuje da se spusti pogled. Pa profesor naš jedan govorio, kaže, prvi pogled je dozvoljen, a onda se on malo našalio, kaže, zato ga zadržite što duže. Međutim, e, nije to tako. Odmah treba obarati pogled, jer upravo je, upravo je to opasnost. Upravo su to te šejtanske strelice. Kad uđe, vi znate jedan primjer, jer e, samo se bojim da vam ne oduljim, ali onaj slučaj kad je jezin, učio je ezan, došli su muslimani u jednu sredinu, i on je sa munare, zamislite, Allahu akvar, Allahu akbar, i gleda dolje i vidi fina djevojka koji šta. I kad je završio jezan, sišao dolje, kaže ti se meni sviđaš, kaže ona ja sam kršćanka. I ja, moji nikako ne pristaju da se ja udam za bilo koga osim za kršćanina. Malo pomalo, malo pomalo, on je na kraju napustio islam i otišao u kršćanstvo radi koliko šeitan Allah ga prokleo ne miruje i on nikada neće stati. Zato je savjet momcima tražite hajli hanumice. Jer nije gospođica nego hanumica. Dok se ne uda da bi bila hajli sutra hanuma. Tražite i u džamiji. Zato smo mi pokrenuli ove tribine. I hanumicama preporučujemo, dakle ovim djevojkama koje nisu udate. Tražite hajli momke koji klanjaju pet vakata namaza. Jer nećete se sutra bojati da će ići u sportsku kladionicu, da će sve što zaradi dati na, na kocku ili na alkohol ili na nemoral. To je, dakle, gradimo mi zajednicu ili društvo koje će biti s Allahom pomoći kvalitetno, pozitivno i dobro. Molim Allaha da nas pomogne, da se lagano ovaj pozitivni krug što, što više širi i da ako Bog da imamo čestite i muškarce i čestite žene.